วกเราก็ได้ร่วมกันทำวัดตอนเย็นนะ我们大家都在一起来诶做晚课เป็นการทำวัดนะ แบบภาษาบาลี แล้วก็ภาษาไทยนะ嗯是有那个巴利文还有泰文的网课แต่ในหนังสือข้างล่างก็คงมีความหมายนะในภาษาจีนด้วยเนาะอ后面应该有那个 中文的解释吧。ว่างๆเราค่อยไปอ่านดูความหมายโดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะเอ่อ等到有时间的时候我们再哎仔细的看一下แต่ถ้าจะว่าโดยย่อๆนะก็คือเราทำวัดสวดมนต์เพื่อ ระลึกถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์อ่า我们 来做网课的最高的那种，哎，他哎主要的那种原因就是我们为了能够哎来哎想念佛陀佛哎佛法真三宝。讲完了，念到你，就就是说，佛菩萨教，他有品质什么样的？嗯， <laughs> 我们要来呃纪念纪念这个佛陀呢，就要想起佛陀他是什么样的一个人。嗯，佛菩萨教是。 ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน佛陀他是一个正道了正道了的人他是一个清哎清净自在正在安乐的人ผู้รู้อะไรผู้รู้ความจริงของชีวิตเนี่ยเออ他证到了什么照见了什么了照见了呃生命生命的真正的呃真理ผู้ตื่นคืออะไร ตื่นออกมาจากความหลง ตื่นออกมาจากความไม่รู้ความจริงอ่า证到了什么呢？就是觉悟了，悟了什么呢？从这个迷里面悟出来，走出来了，从苦里面走出来了。ความเบิกบานคืออะไร เมื่อรู้ความจริงนะมันก็มีความสุข เป็นความสุขที่สงบปานีตนะ 心安自在呢是什么呢？清净自在是什么呢？就是因为他从这个苦里面走出来以后呢，那个心他就清安自在了，就很安静了。รวมทั้งท่านก็ไม่ได้รู้เฉพาะตนเนาะท่านยังมีพระกรุณาก็คือมีจิตที่เมตตาอยากจะช่วยเหลือคนให้พ้นจากความทุกข์ด้วยนะ他他的他的心呢，哎，他很有慈悲心，他有很哎。 这个很大的慈悲心，所以他也想去诶帮助一切的众生。ไม่ใช่แต่อยากจะช่วยคนเนาะสัตว์สัตว์ทั้งหลายท่านก็มีจิตที่อยากจะช่วยเหลือ他不单只只是想着帮助人类，所有的一切众生他都想帮助他。อันนี้คือความหมายโดยย่อหรือว่าคุณสมบัติโดยย่อของพระพุทธเจ้าเนาะ这个可以说是诶那个他的意思，我们就是。 说到诶，简单又简单又高的，就是这么一点。嗯，มีบุคคลแบบนี้อยู่ในโลกนะเราควรนับถือไหม <laughs> 啊，如果在这个世界上呢，有这样的人，我们会会不会我们去受持这事情？对啊，คนแบบนี้นะหายากมากในโลกนี้。在这样的人在世界上呢是很难找的。กว่านานมากนะ。 ว่าจะมีเกิดมาสักคนบนโลกนี้ที่มีคุณสมบัติแบบนี้นะอ่啊，像这样的人呢，就是很难很难很长时间很长时间才会出生出现一位。อันนั้นพวกเราโชคดีนะ ที่เกิดมาก็ยังได้ยินเรื่องราวของพระพุทธเจ้าหรือได้ยินคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะ我们呢，可以说我们是非常的哈，非常有福报。在我们诶、生在这个时候呢，

พระพุทธเจ้าแม้ปรินิพาน หรือว่าเสียชีวิตละสังขารไปแล้วนะสองพันห้าร้อยกว่าปีเนาะเอ่อ佛陀他已经涅槃，哎，他也已经哎涅槃了，生命也已经哎哎逝了，已经上逝了，已经两千六百年了。แต่สิ่งที่สำคัญก็คือพระธรรมนะ คือคำสั่งสอนของพระเจ้ายังคงมีอยู่ในโลกนี้但是虽然哎佛陀走了哎阳际哎涅槃了两千多年，可是佛陀的教导哎佛法还在世间，还在世上。นี่คือความหมายของพระธรรม พระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า啊，这个就是法的意法的生意法的意生意就是佛陀的教导。อีกความหมายหนึ่งของพระธรรมก็คือ 还有一个诶法的真理，那就是那就是不论佛陀他有没有出生，有没有佛陀都好，这个真理它是永恒的，它是存在的，它是很长的。เรียกว่ามีอยู่ตลอดกาลนานเลย，嗯，可以说是。 永恒的、永远都存在的真理。แต่ความหมายที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพระธรรมคือสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว呃，但是还有一个很重要的呢法呢就是回来观看自己回到自己的身上有没有说到就是哎就是回到自己身上面来เหมือนคำสอนพระเจ้าตอนนี้อาจจะอยู่ในหนังสือ แต่มันมันยังไม่อยู่ในตัวเรา เอ่อ就像哎佛陀的教法佛陀的教导就像在书上面的经书啊书本上面佛陀说的话可是呢那是佛陀的不是我们的หรือความจริงที่เรารู้ว่า โอ้อันนี้มันก็น่าจะจริง อันนี้ก็น่าจะดี แต่เราเองได้ลองพิสูจน์เราเองได้ลองทำศึกษามันเต็มที่หรือยังนะ 啊，或者我们可以说，哎呀，这个是真的经文，经文，哎，经文上说的这些话都是真的，都是非常好的，是是非常上至上的。啊，但是呢，还没有比不上回到我们自己身上面来，回到自己身上面来的话，我们真正来体验去体会到的话，那才是那才更好。他妈，哎，好，不这个教。 ว่าโดยย่อๆนะที่ให้พวกเราเข้าใจง่ายๆคือว่าเออ佛陀的法呢我们要哎就说最高简单来说呢就是哎说到最高的生意来讲当来说就是很简单的อข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่ทำบาปไม่ทำสิ่งที่มันเป็นความชั่วความไม่ดีต่างๆ 就是简单来说呢，第一个呢，就是说我们不去做错的，我们不去做一切不善的事情。好啊，来，他老他妈了，再老哥烧毛，再老哥，变土。那如果我们做错以后呢，我们的心就会有后悔，就会有后悔，所以我们心就会沉重，就会有苦。嗯，好，第二是，黑老他妈，黑老他妈，顶天，变古神。 第二个呢，就我们就要修善，做善的，做一切都是好的，都是善事。เพราะว่าเรทำแล้วใจก็เป็นสุข。啊，为什么呢？因为我们做了以后呢，我们的心它会自在，会有清安，会有欢喜。嗯，那ถึงความดีที่ได้ทำใจก็เป็นสุข。啊，那我们如果我们一想起到，哎，自己能够做到这么好的事情呢，我们心都已经很欢，很欢喜了。 แต่ข้อที่สามนี่สำคัญที่สุดนะข้อที่สามคือทำจิตให้บริสุทธิ์อ่อ第三个呢最重要的呢就是来修我们自己的心让我们的心呃来到清净无染จิตที่บริสุทธิ์คืออะไร ก็คือจิตที่มันไม่ทุกข์นะเออ心清净呢是什么呢心清净的心它就不会有苦了จิตที่กิเลสครอบงำไม่ได้ 呃，心清净了，这个烦恼习气他就没办法来欺负我们了。เพราะบางทีนะบางคนไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีแต่บางทีก็ยังทุกอยู่。啊，有些人呢，他不做错，他不做不善的事情，他所做的所修的是善事，做好事，可是他的心呢依然还是有苦。เนี่ยข้อนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด แล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่อ่อ这个呢是所以这个呢是非常重要的是最重要的一个而且至于这样子呢我们现在大家正在做这件事情ใช่ไหมเมื่อเรามีความมีสติ มีความรู้สึกตัว เมื่อนั้นจิตก็ไม่ทุกข์นะ我们什么时候呢有觉性有觉知那个时候呢心就没有苦เมื่อเรามีความรู้สึกตัว กิเลสก็มาครอบงำจิตไม่ได้ 我们什么时候呢？有觉知这个黄老习气，他就没办法来庇护我们。maybe 哎，那我们修行的这个过程之中，还没来到圆满，但是呢，我们可以回来，让我们的心来到清，来到清，来到没有苦。嗯。 ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้แหละ ชื่อว่าคือพระสงฆ์เออ我们这样跟着这样的佛陀这样的教导佛陀教导去做呢来做呢来修呢这个呢诶佛陀就叫做诶叫做比丘พระสงฆ์แบบนี้สมมุติแบบนั้นก็สมมุติที่โกนหัวนุ่งผ้าไม่เหมือนชาวบ้าน เออ这个 比丘呢，穿这样的衣服，呃，剃剃了头，穿了出家人的衣服，这个呢，这叫做诶，世俗世间法。法颂是呢，他老他，เอากายวาจาแล้วก็ใจทำตามคสอนของพระพุทธเจ้าอันน้เป็นส呃，那如果我们的身口意用的身口意，诶，跟着佛陀的教导去做呢，这个就是出家人。福劳诸坤。 เป็นพระสงฆ์ได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติอืม我们大家在一起大家的这么多人呢，我们诶来用功修行，我们也可以做，我们也可以做比丘。จะบวชก็ได้ไม่บวชก็ได้ เป็นพระสงฆ์ได้เหมือนกันเออเออ要出家也好，不出家也好，一样的可以是个比做比丘。ใช่ไหมเพราะพระสงฆ์ก็คือ เราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าจนทั้งเกิดผลในตัวเราด้วย 因为呢，哎，比丘呢，出家人呢，他做的就是佛陀的教导，跟着佛陀的教导去做。果是来，果。ในการปฏิบัติก็คือว่าเราไม่กล้าทความชั่วต้องอายกับความชั่ว。啊，它的果是什么呢？因为我们不敢去，我们不敢去做错，所以我们就离了错，从这个错里面走出来。

我们哎做了以后呢，也不去执着于它，不去哎想着哎我很能干，我很厉害，我最厉害。嗯，ทำแล้วก็สักแต่ว่าทำไม่ยึดมั่นถือว่าว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรา做了以后呢，就是无我在，就是哎无我在做，然后呢，哎他也不去执着有一个我在做。เนี่ยแต่ถ้าจะว่าย่อๆว่าง่ายๆ วิธีการที่เราจะทำแบบนั้นได้เนี่ยสุดยอดเลยนะคือการจะเดินสติเนี่ยแหละ เออ那如果要说最简单最容易的话呢的话的的方法呢就是来训练培养觉性อันนี้ไม่ได้ว่าเองนะพระพุทธเจ้าท่านว่านะการจะการเรียกว่ามหาสติเนี่ย เป็นทางสายเอกสู่ความพ้นทุกข์ 啊，这个不是我说的，这个是佛陀说的。佛陀说，依靠这个觉性就可以了苦，就可以离开苦。那，今天呢，然后接下来来天，我们就用这个呢，我们来分析，然后来帮助我们。嗯，从今天开始呢，还有未来的，还有好多天，那么我们就来，回来，回到自己来，回到自己的身上来。 การมีสติก็คือการอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้回到自己的身上面来，来训练觉性。呃，那个觉性呢，就在当下，我们自己做我们自己能够做到的。จิตอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงอนาคตนะ那个心不要去想过去，也不要去想未来。กายทำอะไรให้จิตใจอยู่กับตรงนั้นด้วย 我们的身在做什么，我们的心就在做什么。นี่แหละกายทำอะไรนะใจเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอ่า我们的身在做什么，我们的心就在观看，就在照看它。คือถ้าใจเผลอไปคิดเผลอไปปรุงแต่ง ก็แค่ดูมันเฉย那如果我们的心呢去跑去打妄想呢，我们也只是知道它。ไม่ต้องไปห้ามความคิด ไม่ต้องไปห้ามการปรุงแต่งของจิต我们不用去打压它，也不用去打压这个散乱。แต่ก็ต้องระวังอย่าไหลไปกับความคิดอย่าไปปรุงกับความคิดให้มันยาวนะ但是呢，我们得小心，不要去ง不要去跟这个妄想跑得太长时间了。แค่รู้เฉยๆจิตมันก็จะกลับมาเป็นปกติของมันเองนะ只是知道而已，然后 只是知道而已，心它就自然会回来，回到正常，恢复正常。พอจิตมันเป็นปกติเราจะสัมผัสได้โอ้ที่จริงพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็อยู่ในตัวเราก็มีนะเออ当心恢复了正常以后，我们就可以看到哦，佛陀原来我们自己就也有了。嗯，พระธรรมนะ คือความพ้นทุกข์ความไม่ทุกข์ก็อยู่ในตัวเราก็มีนะ 法呢，就在我们的身上面了苦，跟从苦里面走出来了，就在我们自己的身上面。哦，เราก็เป็นประสงได้แล้วนะเนี่ย。嗯， <laughs> 也可以说，哎，我们就是比丘，我们就是比丘人，我们就是比丘啦，就是出家人啦。เป็นโดยจิตใจเนาะ。嗯。嗯，只在于心而已。เนี่ย，แต่เราก็เป็น， ทีละขณะทีละขณะทีละขณะอืม但是我们是一下一下的一个当下一个当下的来知道อ่ามันลืมไปมาหลงไปอ่ะก็ไม่เป็นไรก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นะอ่า忘记了也没关系迷了也没关系也没关系就重新回到当下来知道นะเนี่ยพวกเราให้ทำแบบนี้เนาะมันไม่ได้ยากอ่า我们大家就这样来做因为不 哎不难แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะก也不是很容易เพราะอะไร เพราะกิเลสเขาก็ทำงานของเขาแข่งกับเราเหมือนกัน因为什么呢因为这个烦恼习气他也自己在工作他也在哎跟我们做比赛กิเลสเขาก็ไม่อยากให้เราหลุดออกไปจากอำนาจควบคุมของเขาอ่า因为这个烦恼习气呢他不想我们离开他 ขาก็จะมาหลอกมาล่อมาชวนให้เราหลงอยู่เรื่อยไป เออถ้าพูดถึงเดินเพื่ออะไรเพียงหัวมังเช่นอะไร อ่าหลงให้ขี้เกียจ อ่าเออ你比如说，哎，我们就迷意，就是迷意懈怠，迷意懒惰。嗯，หรือหลงให้คิดสงสัยสารพัดเรื่องราวเลย。或者我们迷意在疑之中。嗯。 หรือหลงให้เราไปคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคต或者我们迷去打妄想哎过去过去的事情或者未来的事情นะให้เรารู้ทันนะว่า ถ้ามีอาการประมาณแบบนี้นะคืออาการที่กิเลสมาชวนให้เราหลงแล้วนะเออน่那请我们看透它有如果有这样的哎哎这样的状况出现呢这个就是呃我们被这个烦恼习气给骗了欺骗了 เราก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกแล้วก็ปล่อยมันแบบนั้นแหละอ่า我们不用去做什么我们不用去做任何事情我们只是把它放下就好了เฉยๆอย่าไปสนใจมัน เดี๋ยวมันก็ไปของมันเองอ่า我们只是诶仅仅什么都不用做它然后它自己会走นะนะจิตเราก็จะกลับมาเป็นปกติของมันเองนะ然后心呢它就自然而然它就会恢复正常เนาะ นะก็ลองฝึกไปเนาะมีความสงสัยมีความไม่เข้าใจอ่ะก็ไม่เป็นไร ลองฝึกไปก่อนนะเอ่อ有怀疑有不了解都没关系我们就这样不停的这样来训练หรือแม้แต่เข้าใจแล้วคิดว่ารู้แล้ว แต่เราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันให้มันต่อเนื่องให้มันได้มากๆ或者我们了解了哎想我们已经知道了但是我们还是要不停的 哎，安在于当下，在每一个当下，皆知每一个当下都知道。อะไรเพราะว่าสติแรกๆมันก็มีกำลังยังไม่มาก แต่เราจะพัฒนาสติให้มันมีกำลังมากอย่างไร ก็ต้องอาศัยให้มันเกิดบ่อยๆนะ因为呢觉性呢，刚开始的时候它还是很软弱，我们不停的训练它，让它不停的持续的增强这个觉性。嗯，ฝึกจนทั้งจิตมันเป็นมหาสตินะ มีกำลังมากมันถึงจะถอนรากเหง้าของความหลงได้อย่างเด็ดขาดนะ我们要不停的这个把这个信念这个觉性诶使这个觉性呢不强诶不断的增强长大啊ก็เย็นนี้ก็อ่าพอสมควรเก็บเวลาเนาะ